السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة خرجه البخاري ومسلم في حديث المؤلف رحمه الله بعد ya kutuelezea wujubu salah kisha akatuelezea awqatuha nyakati za sala za swaliwa wakati gani mpaka wakati gani leo atuelezea hadithi ya leo bima tudraku sala bima tudraku sala kiwango gani cha sala ukikikuta ndio kisheria utazingatiwa umeikuta swala yote hii ndio maudhui ya hii hadithi ya leo je swala utaidiriki ukidiriki sehemu yake gani kwa lugha nyingine yani bimaana sehemu gani ya swala ukiikuta ndio utakuwa umeikuta swala nzima je ni kwa rakaa أو ni ركوع أو au تكبيرة الإحرام أو غير ذلك ghairu موضوع يا ndio maudhui ya hii أسمى رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة أمبكيو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ampokea mtume alayhi salatu wasalam kwamba alisema man adraka rak'atan min as-salah yoyote atakaye kuikuta raka katika swala faqad adraka as-salah huyo ameikuta swala nzima nini maana ya man adraka rak'atan min as-salah ulama wametofautiana kuhusu kuifasiri maana ya arrak'a hapa nini maana ya rak'a man adraka rak'atan kwa sababu rak'a kilugha yaweza au kisharia yatumika kwa maana ya raka na raka kisharia pia vile vile hutumika kwa maana ya rukuu kama kwenye hadithi ya kusuf hadithi ya ibn Abbas na Ali wasema صلى ركعتين fi arbai ركعات صلى rakataini aliswali raka mbili fi arba'i rakaat ziliyobeba rukuu nne kwa hivyo raka hapa imetumika kwa maana ya rukuu sasa na kwenye hadithi hii je raka maana yake ni raka nzima ile raka ambayo imebeba rukuu na sujud na qiyam au raka hapa maana yake ni kuikuta tu rukuu hii ndio khilafu iliyokuja baina ulama kwa sababu tamko la raka mara nyingine yafasiriwa hivi na mara nyingine yafasiriwa hivi ndio maana ikasababisha hii khilaf je man adraka rak'atan الركعة هبا ni rakaa nzima yenye qiyam na rukuu na sujud au rak'atan hapa maana yake ni mujarradur rukuu ndio utakuwa umeikuta sala hii ni khilaf iko baina qala baadhi ulama baadhi ulama sema man adraka rak'atan الركعة هapa معناكني الركعة الكاملة نركان زما بالقراءة والركوع والسجود kwa hivyo ina maana wewe kuikuta sala ni lazima ukute rakaa nzima ndani ya wakati kwa mfano umefunga sala umesoma fatiha ukirukutu ukiinuka wakati wa sala ushatoka huyu kisheria itakuwa kulingana na hii kaul hajaikuta ile sala itakuwa ni qadha afanye qadha sio ada alipe kwa sababu hajakuta raka ndani ya wakati na raka kulingana na hii kauli ni mpaka uipate raka nzima qiyam na rukuu na sujud kwa kauli ya kwanza itakuwa bado hakuikuta sala kwenye wakati kauli ya pili yasema man adraka rak'atan ni kwamba arraka hapa arraka hapa ni arruku' ni arruku' kwa hivyo kwa kauli ya pili ni kwamba lao utasali mpaka ruku' ukakuta ruku' baada ya ruku' wakati wa sala umshatoka wewe swala ile umeipata hata kama ilobakia wakati umeiswali nje ya wakati yote madamu umeikuta mpaka ruku' idhan swala nzima itakuwa sahihi swala nzima itakuwa sahihi hizo ni masala mbili kwenye hii hadithi iliyoko leo na haya misimamo miwili alafu kuna na msimamo watatu wakasema man adraka rak'atan kwamba rak'a ni takbiratul ihram lakini hai dhaif hii ni dhaif tuchukue hizo mbili kwa sababu hizo ndio kauli kidogo zenye nguvu kauli ya kwanza kusema kwamba rak'a ni kuikuta rak'a nzima hii kauli imenusuriwa na imesemwa na al-Imam al-Bukhari إن البخاري يرى أن الركعة تدرك بقراءة الفاتحة لازم وصوم فاتحة يوتنا إلى غير ذلك على كل حال لكن جمهور العلماء ونسمى ركاء نكوتو كركوع يا إمام ركاء نكوتو كركوع يا إمام أو كما وصل بكياكو وقت مبكية كياسي كصالي نكركوع نومي كوتا وقت وكسما سمع الله لمن حمد وقت صالة وكيشة swala yako ni sahihi la akhiri kwa sababu umekuta rukuu ya ile wakati au kama jamaa umekuta rukuu ya imam hadha huwa alaqrab fi al na hii ndio kauli yenye nguvu zaidi kwenye mas'ala wallahu a'lam kwa hivyo yoyote atakayekufunga swala akaswali nyuma ya imam ukikuta rukuu ya imam ndio umekuta jamaa nzima hiyo ni kauli ya kwanza au kama waswali peke yako wakati uko mwisho watoka ukisema Allahu akbar ukisoma Fatiha ukirukuu baada rukuu tu jua lishazama wakati umeisha itakuwa wewe umeipata wakati wa swala nzima kwa sababu rukuu umeipata kwenye wakati ambao kwamba swala haijatoka wakati wake kwa hivyo ni kama swala nzima umeiswali ndani ya wakati hata kama wakati ushaisha kauli ya pili wanasema la ni lazima usali rakaa kamilan qiyam usome fatiha urukuu usujudu umalize raka nzima ndani ya wakati wakati sala hujatoka hapo ndo itakuwa umeipata sala nzima hata kama raka ya pili itakuwa ni nje ya wakati kwa hivyo hii ni khilaf maruf lakini walladhi yadhhar wallahu a'lam ni qaul al qaul al yatosha ukikuta rukuu kwenye wakati umeswali ukasoma fatiha ukarukuu uliposema tusami Allahu liman hamida pamaliza rukuu ukaambiwa asri jua lishazama na wewe uko raka ya kwanza hata zile raka tatu zilizobakia ukaziswali nje ya wakati haina neno kwa sababu raka umekuta raka ya kwanza ndani ya wakati yani rukuu ya kwanza imekukuta ndani ya wakati kwa hivyo utakamilisha sala yako adaan sio qadha ni ada yani watekeleza sio kwamba walipa Naam hiyo ndo kauli yenye nguvu zaidi katika masala. Mwisho wa hadithi akasema faqad adraka as-sala. Mwenye kuikuta sala rukuu yake raka hapa tumesema ni rukuu ukakuta rukuu pamoja na imam umeikuta jamaa au ukakuta rukuu kama usali peke yako ndani ya wakati basi umeswali swala sahih hata kama raka zinazofuata zitakuwa nje ya wakati hii ndio kaul al-aqrab wal-rajih والله أعلم في المسألة فقد أدرك الصلاة متهو إتكوى أميكوتا وقت وصال أدرك الصلاة يعني أدرك الوقت أدرك الوقت يعني أميكوتا وقت وصلاة قم فانو صلاة العصر جوا لمهزامة نميمي لكم مع... نمشتوك وسنجزيني غفلة نكشتوك وسنجزيني جوا للي لكو بين قرن الشيطان لتككو زامة mbio nikakimbilia kutawadha nikaswali Allahu akbar funga sala nikasoma Fatiha nikirukuu baada ya kurukuu nikasema sami Allahu liman hamida jua likazama yani wakati ushaisha madamu rukuu mpaka rukuu nimeipata ndani ya wakati kabla jua kuzama basi swala nzima ya al-asr itakuwa sahih nimeisali ndani ya wakati kwa sababu nimeikuta wakati mpaka kwenye rukuu hii ndio kauli ya kwanza na hii ndio kauli ya jumhur wa huwa arrajih wallahu aalam amma kauli ya pili wanasema la wewe umeswali qadha wewe lipa asri uswali ada kivipi kwa sababu rak'atan kwao ni raka nzima yenye qiyam usome fatiha la furuku usami allah alhamida usujudu umalize kusujudu uliposimama raka ya pili jua ndo likazama Hii ndio kauli ya pili. Wanasema sasa hapo ndio utakuwa umeipata salatu al asr. Sio rukuu, ni rak'a kamila na hii ni kauli ya pili pia ya baadhi ulama lakini hiyo ya kwanza aqrabuha. Fi hadha al-hadith fawaid al-ula faida ya kwanza hadithi أولا الحديث دليل على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها hadithi ni dalili ya kuonesha kwamba yoyote atakaye kukuta swala mpaka kwenye rukuu atakaye kuikuta rukuu ndani ya wakati wa sala huyu huwa ameikuta swala nzima hata kama sehemu ilibakia ya swala ameiswali nje ya wakati madamu mpaka wakati wa rukuu wakati ulikuwa uko hii yatosha kwamba ile swala nzima umeikuta walau kana mu'dhamu salat akhir alwaqt hata kama swala nyingine uliiswali iliyobakia umeiswali nje ya wakati lakini utazingatiwa umeswali kwenye wakati taban kuchelewa kiasi hiki mpaka karibu na wakati kutoka ataka iwe kwa dharura kwa dharura sio mazoea ikiwa mazoea hiyo itakuwa ni sala ya munafikin wala iyadha billah kama tulivyoeleza kikao kilichotangulia ثانيا فائده pili وفيه أن من تأخر لعذر شرعي yoyote atakayekuchelewa kuswali kwa udhuru wa kisheria fahuwa mudrikun li fadli aljamaa yeye atakuwa ni mwenye kuikuta fadhila ya jamaa walau intahati sala hata kama sala ishamalizika kuswaliwa kwa mfano wewe ni mtu siku zote muhafidh aljamaa jamaa haikupiti siku hiyo ukapata udhuru wa kisheria ima umelala kupata kushtuka au umefungika na udhuru ambao kwamba hauna budi ukifika msikitini imamu toa salamu wewe hata ukaswali peke yako utaandikiwa ajri ya jamaa hata ukaswali peke yako utaandikiwa ajri ya jamaa lianahu habasaka udhrun shar'i na ilikuwa si dasturi yako kufanya hivyo sasa Allah subhanahu wa ta'ala siku ukifungika na udhuru wa kisheria ni wa kuandikia ajira yako kamili kama ambao kwamba umeswali jamaa kwa sababu si desturi yako wewe kufanya mambo hayo lau kama si udhuru wa kisheria ungeipata jamaa ungeipata jamaa hiyo ndo maana yake ukitaka kujua udhuru wa kisheria ni upi ni ule ambao kwamba lau si huwa udhuru ungefika msikitini huo ndo udhuru wa kisheria eh ambao kwamba umezoeleka kama maradhi kama maradhi yani mtu mfano yeye hakosi sala ya jamaa msikitini akagonjeka maradhi thakili akamfunga nyumbani huyu zile sala zake anazoziswali nyumbani peke yake zote atapata ajira ya salatul jamaa zote atapata ajira ya salatul jamaa hata kama yuko nyumbani waisali peke yake madamu ni mgonjwa bidalil mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi ya bi Musa fi sahih al-Bukhari asema إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمله صحيحا مقيما كتب ما كان يعمله صحيحا مقيما الله سبحانه أمتم صلى سيما إذا مرض العبد أو سافر akiwa mgonjwa مجا أو akipata dharura ya safari taja dharura mbili dharura أو ugonjwa سفاري na yeye ana ibada zake alikuwa amezizoea hakosi lakini siku hiyo akawa mgonjwa au akawa musafir basi hadithi yasema kutiba ma kana yaamaluhu sahihan muqiman ataandikiwa zile ibada kama ambao kwamba kawaida yozifanya sahihan akiwa na afya hata kama ni mgonjwa ataandikiwa kama yeye swali akiwa na afya zake muqiman hata kama ni msafiri ataandikiwa yeye ni mtu kama anaiswali kama yuko mjini kwa jamaa yake na nini هذا حديث علماء sema ndio kaida ya kila amal sio sala tu amali yoyote ulioizoea kuifunga eh, kuifanya eh basi Allah atakupa ajiri yake hata kama hukuifanya hata kama mtu amezoea amali ya kusaumu ya kufunga ana siku fulani hazimpiti hazimpiti ameshazizoea ni sunna zake mwenyewe siku hiyo maradhi yakamshika hakuweza kufunga huyo ataandikiwa ajir kamili ya kufunga kama amefunga hata kama yuwala ni mgonjwa yuwala atapata ajri kamili ya kama amefunga kwa sababu ni ibada aloizoea ambayo waifanya mwenyewe kila siku na leo amefungika na udhuru wa kisheria wa hadha min rahmatillah hii yaonesha rehma ya Allah kwa waja wake na kwamba Allah ni mkarimu jawad karim anatoa kwa wingi hata mja wake hafikiri hadha fadlullah ثالثا فائده ya tatu ya hadith ambayo pia hii faida ni muhimu sana hususan <clears throat> faida hii ni muhimu sana kwa upande wa kina mama maana haya mambo hutokea kwa kina mama alafu saa nyingine huenda yakawachatiza tukapata masuala kwenye masala kama haya fihi anna alhaidha fihi anna alhaidha wan nufasa law tahurata akhir yani mwenye hedhi na mwenye nifas akatahirika mwisho wa wakati wa sala ndiye apata tahara yajibu alaiha au yajibu alaihima an yatabadara ila sala ni wajib si khiari ni wajib wakimbilie kuoga watafute kuswali walau adrakata akhira waqti sala hata kama atapata rakaa moja tu wakati utoke lakini ni lazima wakati huo huo akimbilie choni aende ajitahirishe kwa sababu ukipata rakaa moja ndani ya wakati kama umeiswali swala nzima ndani ya wakati kwa nini kwa sababu haidh ni udhuru na nifasi ni udhuru kwa hivyo mwanamke akipata tahara asiseme antaoga ah, baadaye ukiichelewesha wakati wa ile swala useme ukaoga baadaye hapo baadaye unapokwenda kuoga ile swala ishatoka itabakia ni dhima kwenye shingo yako na lazima uilipe kwa nini kwa sababu ulipotahirika tu uwajibu wa ile sala imethubutu kwenye shingo yako mpaka uiondoshe hata kama ukimaliza kuoga utapata nusu raka utapata kadhi ya rukuu tu tawa kaoge tawadha swali hata kama ukifika kwenye rukuu wakati utatoka na utoke haina shida lakini itakuwa umeikuta swala kwenye wakati lakini mtu akipuza akasema ah, nitafanya baadaye au nitaoga baadaye bila shaka hadha taksir na yuhasab alaiha sione ataachiliwa ha hii ni dhambi lazima atasajiliwa kwa nini ametasahal na jambo la sala na yeye ashapata tahara idhan yajibu alaiha wujuban shar'iyyan kitu cha kwanza mwanamke akisibu tahara mbio akimbilie ajitahirishe kujitayarisha na wakati wa sala imma sala kama ni bado wakati ujaingia basi hapo yaeleweka utakimbilia mbio lakini kama tayari uko ndani ya wakati ya sala ghafla ukapata tahara wasubiri nini tena kitu gani mwanamke anasubiri mbio sasa ni akimbilie choni haraka haraka ajitohirishe akimilie awahi wakati wa sala kabla ile sala kuondoka kwa sababu ukikuta tu rukuu rukuu ya ile sala ukikuta ndani ya wakati basi swala nzima huwa umeikuta pia ndani ya wakati na hapa kuchelewa kwake mwanamke itakuwa ni maadhura kwa sababu hizi ni adhara za kisheria haidh na nifas ni udhuru za kisheria za mwanamke kutoswali kwa hivyo hizo ni nukta muhimu sana ambazo ziko kwenye hiyo hadithi ya kwanza twende hadithi ya pili inayofuata الحديث السادس عشر حديث هي كمنا ستة أسمى رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت amepokewa na na yetu Aisha mametu radhiallahu anha Aisha qalat asema hii hadithi ya aisha aelezea sasa sifatu salati an-nabi sallam ameelezea hadithi za nyuma uwajibu wa sala na uharamu wa kuata sala kisha akaelezea awqatu sala sala nyakati zake baina wakati gani mpaka wakati gani alafu leo tukaeleza kiwango gani ndio utaikuta sala tukasema kwamba ni rukuu alafu hadithi nyingine leo na sasa anaeleza sifatu salatu rasul sallallahu alaihi wasallam mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiswali vipi kwa sababu yeye mwenyewe ametutaka na ametuamrisha tuswali kama yeye mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi ya rifaa radhiyallahu anhu asema sallu kama raaitumuni usalli swalini kama mnavoniona nikiswali idhan sisi hatukumuona waliyemuona ni masahaba wakatuelezea na ni katika masahaba waliyemuona akiswali akatuelezea ni mama yetu ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha aelezea sasa swala ya mtume sikiliza vizuri udhibiti vizuri ujue kuswali mtume wako alikuwa akiswali vipi na wewe ujue alafu uigize kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam tumeambiwa ndiyo uswa hasana yeye ndiye kiigizo ndo mwema wa kumuigiza hakuna mtu mwema utamuigiza zaidi ya mtume na hapo ndipo tutakapo tunataka tutakiwa sisi tufanye waumini قالت أسمع عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ا ل ز رضي الله عنها سما ا ل ي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير أ ك ي يستفتح ا بالتكبير يعني تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام ر ina maana kuhirimia kwa sala ni kusema Allahu Akbar hivi ndivyo anayeripotia mametu Aisha radhiallahu anha na hapa kuna nukta muhimu sana nitaka kuieleza wengine wakiinuka kufunga sala kuswali katika sisi tunaoswali waume kwa wake hii ni kwetu sote wanaume na wanawake na haya makosa yakaririka iwainua mikono tu يويكا كفواني هم سكية كسم الله أكبر وهذا خطأ وغلط ولا يجوز نلزم تكبيرة الإحرام ويتمك وصوتي سوبي لك مدومت هذا لا يجوز هذا كيف يتقوى ويوي صلى يكون زيما حتى هو صلى وجس وعينوك وعينام عندزاك أرأيتم المسألة لفختاري المسألة خطيرة خطيرة جداً ni lazima tusome sisi swala ya mtume hatuna budi hakuna namna utafunga swala kwa kitendo cha kwa mkono kuweka kifuani alafu sauti usikiwi hadha la yajuz lianna takbiratul ihram ruknun min arkani sala sasa itakuwa umeiacha nguzo ya kwanza ya swala ambayo ni kusema Allahu akbar ni lazima uitamke kwa sauti kiasi ya kujisikiliza nafsi yako sio upige mayowe ha lazima useme polepole Allahu akbar هذا واجب لا لا budda min na usipofanya hivyo swala yako ni batil itakuwa swala imebatilika ni lazima urudishe tena fantabihu barakallahu fikum tukiswali lazima takbiratul ihram utoe sauti kadri ya kujisikizisha nafsi yako swala ya sunna swala ya faradhi يجب وجوبا شرعيا na usipofanya hivyo itakuwa umeata ruknun min arkani sala na mtu akiwata rukuni ya kwanza ambao ni kuhirimia swala ina maana ile swala hujaihirimia hujaifunga kamwe sasa utakuwa umeinama umeinuka umekwenda zako na wewe mwenyewe wajiambia umeswali wa hadha khata kabir kwa sababu takbirat ihram ni rukun ma huwa wajib rukun min arkan as-sala kwa hivyo Allah Allah tusisahauni waume kwa wake sote tukiswali lazima tutoe sauti kidogo Allah akbar kujisikizisha tu nafsi yako yatosha sio kuswali kibubui wengine uswali kibubui kimya mwanzo mpaka mwisho kimya aqallu alahwal lazima mdomo utembee mdomo watoa wazungumza kalima wengine wakiswali hufunga mdomo hata mdomo hautaharaki mwanzo mpaka mwisho utafikiri ni sanamu usimame kumbe ni mtu uswali hadha la yajuz hadha الصلاه تكون باطله haiwezi kuwa sahihi sala ya mtu huyo aqallu alahwal ni lazima mdomo utingisike hii ni katika mambo mengine zile adhkara ndani ya sala lakini takbiratul ihram madamu ni rukn hii ni lazima na sauti itoki sio midomo tukutingisika haitoshi kutingisa mdomo lazima utamke Allahu akbar ama adhkar za ndani sasa ndoweza kupeleka peleka mdomo eh, na sauti khafif au bila sauti lakini aqallu ahwal tahrik al-lisan wal-fam lazima ipatikane kutingisa mdomo pindi mtu anaposali baada ya kusema takbira alafu akasema wal qiraata bilhamdulillahi rabbil alamin alafu alikisoma sura ya alhamdulillahi rabbil alamin tazama Aisha sema nini baada ya kusema Allahu akbar alianza kusema alhamdu asoma mtumi alhamdulillah kwa hivyo hakuna kisomo kwa kufunga mdomo sote twajua ukimwambia mtu kusoma ni lazima mdomo utatingisika utatembea sasa wewe unaposwali mdomo umeukaza kimwa mwanzo mpaka mwisho huyu ni mtu hata hasome kimuuliza kama mimi nasoma kwa moyo sasa wewe wakati wa kuswali ulitakikana usome kwa moyo ama usome kwa mdomo inachotakikana ni usome kwa mdomo swala hukuambiwa uswali tu kwa kimoyo kimoyo ndani ndani hadha la yajuz lazima isikike kalima kalimatain au mdomo wewe ukitembea hadha wajib la la budda min ndo maana akasema walqiraa na qiraa kiarabu haiitwi qiraa mpaka mdomo utingisike lidhalika utakuta wengine tu kwa mswafu mathalan usoma asoma mswafu kwa macho tu hivi humsikita sauti hata mdomo hautembei yeye kwamba usoma mswafu peleka macho huyu hana ajira za qiraa hatopata ajira za hurufu kwa sababu mtume sallallahu asema lam aqul alif lam mim harf bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf even ina maana lazima uzitamke useme alif lam mim thalika alkitab huo ndo utapata ajira za qiraa ajira za kusoma msahafu ni lazima mdomo utamke lakini leo utashika msahafu upeleka kwa macho tu hivi wewe hutopata ajri za qiraa za kila harfu kumi hizo utazikosa utapata ajira nyingine labda za mtu kutazama msahafu kutazama msahafu na kufikiria mumkin upande huo lakini ile ajri ya kila harfu utapata daraja kumi hii utaikosa kwa nini kwa sababu lam taqra wewe hukusoma mswafu inma nadharta wewe ulitazama tu kwa hivyo utapata thawabu za kuutazama msahafu ama thawabu za kwamba ulisoma kila harfu daraja kumi hii utaikosa kwa sababu mdomo wako hautingisiki na hakuna qiraa kwenye lugha ya Kiarabu mpaka mdomo utingisiki fallah Allah hii nukta muhimu sana kwenye kusali na kwenye kusoma Qur'ani na kwenye adhkar zozote hata dhikrullah ukitaka kumtaja Allah la budda mdomo utembee wa idha ka wa idha rafa asema wakana idha raka na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akirukuu lam yushkhis ra'sahu lam yushkhis yani lam yarfa hainui kichwa chake akakiinua kichwa juu wakati wa kurukuu hafanyi hivyo wa lam yusawwibhu yani lam yunakishu lam yusawibu yani lam yunakishu wala hakiinamishi hainui kitwa kama ndege wala hakiinamishi kitwa kama punda ndio maana kwenye kusali tukakataza tusifanane na wanyama sababu ni hiyo kwa sababu wakati rukuu ukiinua kichwa utafanana na ndege na ndege ni hayawani ukikiinamisha kichwa utafanana na punda au ng'ombe wao utembea kitwa chini yote mawili haitekani kwenye kuswali idhan ikiwa kichwa hakiinui na hakiinamishi sasa kichwa chake kilikuwa vipi mtume wakati kurukuu Aisha asema walakin baina dhalik kilikuwa katikati baina kuinua na kukilalisha ay baina dhalik maana yake ay yusawi dhahrahu wa unuka anasawazanisha mtume sallallahu alayhi wasallam kirukuu anasawazanisha shingo na mgongo shingo yake au kichwa chake na mgongo wake inakuwa sawa sawa ndio kwenye riwaya nyingine Aisha sema hata ukimwagia maji kwenye mgongo yatasimama kwa vile namna alivonyoroka alivonyoroka kwenye mgongo wake lidhalika ni muhimu sana kujua hizi sifa za sala ukirukuu usijikunje kama uta pengine kirukuu hujikunja kama uta au mgongo wako usimama hivi juu hadha khata lazima upeteshe mkono kidogo mgongo uteremke na alafu ujivute mbele ukirukuu vibaya utamwona ni ule anayerukua ule anayejikunja huwa hajitoi mbele lakini ukitaka kurukuu sawa ni ukishika magoti e, kiuno chake kitoe mbele kipeleke mbele ndio mgongo utanyoka vizuri ukiinamisha kichwa na mgongo utaukunja utaupetesha si vizuri hiyo ni rukuu iliyokatazwa wa idha kana rafa wa kana kweli wa kana idha rafa ra'sahu min ar-ruku' na alikuwa akiinua kichwa chake kutoka kwenye rukuu lam yasjud haendi kwenye sijda hatta yastawiya qa'ima mpaka asimame wima ukitoka kwenye rukuu sami Allahu liman hamida wengine hata ule mgongo hujasimama Allahu akbar ukimbia kurukuu ukimbia kusujudu hadha khata min akhta' al-musallin na si sawa la yajuz itakuwa umeunganisha rukun na nyingine moja kwa moja lidhalika baada ya kutoka kwenye rukuu ukasema sami Allahu liman hamida ni lazima usimame mpaka mgongo usimame wima ndio kwenye riwaya nyingine eh, sahaba asema eh, fa, fa idha qala sami Allahu liman hamida lam yasjud hatta yarji'a kullu udhwin ila faqarih mpaka kila pete za kiuno zirudi mahali pake yani kisha ndo uende kwenye sujud hivyo ndio inavyotakikana na ndivyo alivyokiswali mtume wetu alayhi salatu wasallam hapo ni wakati wa i'tidal sasa anaposema sami Allah taib akisujudu sasa wakana idha rafaa ra'sahu min as-sujud min as-sajda e, tamko sahihi ni as-sajda sio sujud na alikuwa akiinua kichwa chake kutoka kwenye kusujudu lam yasjud hasujudu sijida ya pili hatta yastawia jalisan mpaka atulie katika kukaa akae aseme rabbighfirli rabbighfirli au rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni waafini zile zilizokuja yani lazima ukae kikao kidogo ujitulize sio Allahu akbar Allahu akbar sujudu sijda pili kabisa hadha min al kwa hivyo haendi sijda pili hatta yastawi jalisan mpaka akae akae wima akae kwa kutulia sawa sawa أسمي ربي اغفر لي وارحمني ثم أنه عند سجابين وكان يقول في كل ركعتين التحية سيو التحيات هذا خطأ من عندك كما كوسا والصحيح في كل ركعتين التحية نالكوا كل بعد ركبين الككيت تشهد يعني تشهد الأول أكسوما التحيات نمانا التشهد الأول يعني كلا بعد ركبين alikikaa tashahud alawwal isipokuwa salatu alfajr salatu alfajr haina tashahud alawwal ina tashahud moja tu basi sasa elezea namna ya kukaa wakana yafrishu rijlahu al-yusra wakana yafrishu rijlahu al-yusra ay alikuwa akilitandika guu lake la kishoto akilikalia kwa hivyo makalio yake akiweka kwenye guu lake la kushoto kikalia hapo halafu gula kulia huwa liko wapi wayansibu wayansibu rijlahu liyumna na kilisimamisha guu lake la kulia wayansibu rijlahu liyumna kuna rijli hapo imeanguka wayansibu rijlahu liyumna na kuna guu lake la kulia akilisimamisha hii jalsa yaitwa jalsa ya iftirash iftirash hii kikao cha iftirash ni sunna kukaa baina sujudu mbili kile kikao baina sujudu mbili utaketi iftirash au tashahudi ya mwanzo ya kwanza hizi katika hali mbili ndiyo sunna kukaa kikao cha iftirash kikao cha iftirash ni hiki ni hiki yafrishu rijlahu liyusra waeka makalio yako kwenye guu la kushoto ukalikalia wayansibu rijlahu liyumna na jigula la kulia ukalisimamisha nyayo yako ya mguu wa kulia uisimamisha hicho kikao chaitwa iftirash na kikao hicho ni sunna kukaa katika sehemu mbili za sala baina sajdatain kile kikao baina sujudu mbili kikao cha kupumzika alafu na kikao cha tashahudi ya kwanza hizo vikao viwili ndio sunna kusujudu kukaa iftirash وكان ينهى عن عقبة الشيطان وكان ينهى عن عقبة الشيطان <clears throat> mkao huu wa kishetani alikuwa ni mkao uliokatazwa ndani ya sala au nje ya sala ni haramu kuketi kikao kipi hiki nacho ni kipi uqbatu shaitan uqbatu shaitan ni vipi an yansiba saqihi ni mtu atoe ubavuni miundi yake miwili aisimamishe wayulsiqa ilyatayhi fil ardh na makalio yake mawili ayakalishe kwenye ardhi makalio yote yako yaweke kwenye ardhi alafu upande wa kulia kushoto usimamishe miguu yako miwili hivi hata kukaa yani kuna ugumu na uzito wayadha'u yadayhi ala ardh alafu na mikono uweke ardhini kama hayawani hii yaitwa uqbatu shaitan haifai kwenye swala kukaa kikao hichi hata nje ya swala kwa sababu ni atashabbuh بالشيطان au بالحيوان na ndio mtume akakiita uqbatu shaitan ni mkao ambao wanaoketi shetani shetani anakaa hivyo shetani anakaa hivyo sasa sisi ikiwa tumekataza kujifananisha na makafiri kujifananisha na shetani mimbabi au la hatufai zaidi ikiwa tumekataza tusijifananishe na kufar idhan kujifananisha na shetani la wa la ndo ukimbie jambo hilo ndo maana mtume akasema uqbatu shaitan ili muislamu akimbie mkao huu na asikae kikao hichi aweke makalio yake yote chini alafu upande wa kulia na kushoto asimamishe miguu alafu na mikono ainyoshe kwenye ardhi yani hata kukaa utahisi tabu kikao hiki hii haifai kukaa ndani ya sala au hata nje ya sala alafu na kikao cha pili alokataza wayanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'ihi iftirasha as-sab' vile vile mtume ameharamisha mtu yoyote anayeswali ailalishe mikono yake wakati wa kusujudu kama mbwa anavolala sabu ni mnyama kama mbwa simba chui wanyama kushambulia utawakuta wakilala hawa mikono ya mbele yote huwa kwenye ardhi simba paka chui mbwa waangalieni wakilala utawakuta mikono ya mbele yote yanalala yote kwenye ardhi ile inaitwa iftirashu sabu kuna wengine wakisujudu kutoka kiwi hapa mahali pa kuosha mkono mwisho kiwi mpaka kwenye kitanga cha mkono zote zimelala kwenye ardhi yusujudu hivyo yani hii ni kaifia ya kusujudu ni namna ya kusujudu kwa mtu kama alochoka choka yani ana tabu maajuz hadha alafu vile vile ni kufanana na mbwa wanyama mbwawa wale asabu ni wale huitwa wanyama mbwawa wanyama mbwawa ni wale washambuliaji eh simba chui na wenzao sasa ukikaa mkao huo utakuwa jifananisha na hayawani ndani ya sala ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam naha ni tashabbuh bil hayawan fi salah amekataza tusijifananishe na hayawani kwenye kusali ndio akakataza mtu kuchezesha chezesha mikono kama mkia wa farasi eh cha zote ushirishe shirishe mkono kama farasi anavorusha rusha mkia akatukataza iltifat kaltifat thalab kugeuka geuka kuzungusha kichwa ndani ya sala kama mbwa mwitu anavyozungusha kichwa wanaha aniftirash mitaftirash ndio hii hapa kuweka mikono kwenye ardhi kama hawa wanyama wa mbwa na wenzake wanavyofanya vile vile wanaha naqr ka naqri alghurab akakataza mtu akiswali kudona kama kudona kunguru anavodona yani mbio Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallah yani dakika mbili ashamaliza kuswali a'udhu billah in swala gani in swala ya kunguru ndio maana tukakataza kuswali kama kunguru na hayawani wote mtume ametufananisha ametukataza kujifananisha na mahayawani tukisali ndio hikma yake kukatazwa tusikae pia vikao hivi mwisho hadithi akasema wakana yahtimu salata bitaslim na alikuwa akimaliza kusali anamaliza kwa salamu mbili anatoa salamu mbili baada ya salamu hapo ndo takuwa amemaliza kusali hii hadithi kiufupi muhtasar na ziko sifa nyingine kadhaa haikugusia hizi hadithi utazipata kwenye hadithi zingine namna gani mtume alayhi salatu wasalam alivyokuwa akisali kwa hiyo hapa ametueleza namna ya nguzo fulani usikae hivi usisujudu hivi sujudu hivi eh kuna mambo kadhaa katika akhta za wenye kusali kwenye hii hadithi ya Aisha tumerekebisha فوائد الحديث كتك فوائد الحديث اولا اولا ظاهر الحديث يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة ظاهر يا حديث كتزامة وتكوت كانكم بسم الله سي آية منك يسمى عائشة كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد هكو سمى ببسم الله القوى كيانزا كسوما كسوما الحمد هكو تاجى بسم الله أسا كنا بعض علماء ومفهام كبتعي حديث يا عائشة kwamba bismillahi si aya kwenye fatiha na hii ni kauli iko lakinahu si kauli قوي sana si kauli قوي sana والصحيح من أقوال أهل العلم نقول الإمام الشافعي رحمه الله في المسألة أن بسم الله آية في سورة الفاتحة إذن كما بسم الله ني آية كوني سورة الفاتحة يجب uisome ukiiangusha swala yako itakuwa haisihi kwa sababu umeacha aya katika suratul Fatiha na mtume amesema la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab hakuswali ambaye kwamba hakusoma Fatiha na wewe unapoiacha aya moja ya sura ina maana hujaisoma hujaikamilisha idhan pia na sala yako haitakuwa sawa sawa kwa hivyo hii ndio kauli ambayo kwamba kidogo ina nguvu zaidi kuliko nyingine japokuwa jumhur wanaona kwamba si aya lakini alladhi yadhhar wallahu a'lam ni kauli ya Imam Shafi'i rahimallah ni kwamba bismillah ni aya kwa hivyo ni lazima bismillah isomwe kwenye suratul Fatiha ama sura zingine si lazima kwa hivyo yoyote anayeswali lazima asome bismillah kwa sauti au kwa siri lakini lazima isome kwa sababu ni aya kwenye surat al-Fatiha وفيه أيضا كتك فايدة za hadithi فيه أن البسملة لا يجهر لكم بسم الله ilikuwa mtume haitoi sauti haitoi kwa sauti manake hata Aisha hakumsikia amesema ameanza alhamdulillah kwa hivyo na haya ni masala ya pili je kwenye swala za jaharia imamu akiwa anaswalisha bismillah anasoma kwa sauti au anasoma kwa siri hizi pia ni kauli mbili za ulama ziko والذي يظهر wallahu alam ni kwamba kauli zote mbili ni sahihi zote mbili japokuwa tu hali nyingi ya mtume alikuwa akisema kwa siri hadithi nyingi sana zilizokuja alikuwa mtume sallam hasikiwi akisoma kwa sauti isipokuwa hadithi moja tu ya Abu Huraira imethubutu inda ibn Khuzaimah biisnadin sahih kwamba mtume alitoa sauti siku hiyo akaswali ikasema bismillah kwa sauti kwa hivyo haya si masala ya kuleta mizozo wala mijadala imamu akitoa bismillah kwa sauti ni sawa imamu akitoa bismillah kwa siri pia ni sawa japokuwa akifanya bismillah kwa siri ni bora zaidi kwa sababu hiyo ndiyo hali ya mara nyingi mtume akifanya الكفانيا قصيري وإلا wa تنبيلي زفا كما الناظر kama وقد أسرها النبي وقد جهر وكل واحد روى بما حضر يعني ما صحابه تمراوي وأنس قد شاهد الوحيين فقد رواهما من غير ميني يعني من غير شك أنس أمن بكيه هي من بكيه هي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا الثالث فائدة تاتو وفيه إيكو كتك حديث كتك فوائد أن التشهد الأول بالتشهد يا كوانزا يقتصر يقتصر المصلي على التحية فقط من يكصالي أكيكيت التشهد كوانزا هسوم التحيات بس دون الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية هاي صومي كوني تشهد كوانزا kwa sababu hapa asema wakana yaqul wakana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyya yani at-tahiyyatu tu bila as-salatu ala nabi kwa hivyo ukiwa wasali tashahudi ya mwanzo inakoma wapi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah utasimama raka ya tatu usilete as-salatu ala nabi kwenye tashahudi ya kwanza usilete salatu ala nabi kwenye tashahudi ya kwanza kwa sababu hiyo qaul yani haikuthubutu kwa hadithi ya wazi zaidi ni umumat za nusus ambazo kwamba baadhi ya ulama wamezitegemea lakini madhhab ya wengi katika ulama hususan madhhab ya hiyo ndio kauli yao wa huwa alqawl arrajih hii kauli ya shafi'iyya la imam shafi'i yasema yeye yuko kwenye kauli ya pili kweli yeye yuko kwenye kauli ya pili ya kusoma salatu ala nabi jumhurul ulama ndio wamekhalifiana na shafi hapa jumhur wanaona hanabila malikia na wengine wanaona at-tashahhud al-awwal haisomwi salatu ala nabi wa huwa ar-rajih wal ilmu inda Allah kwa sababu hadithi iko wazi hapa na hadithi ibn Mas'ud kana yuallimuna at-tashahhud fi as-salah hakusema salatu ala nabi tashahhud mpaka aliposhuka qul wallahumma salli lidhalika ulama jumhur ulama wakaona hivyo lakini iko kauli ya pili ambao baadhi ya ulama hususan wengine ni muasirin wanaona yajuzu kuleta salatu ala nabii kwenye tashahudi ya kwanza wao wanaona hivyo kwa hivyo mtu akifanya sawa kama ametegemea kauli hiyo haina shida lakini haina nguvu kama hii ya jumhur kauli ya jumhur ni kwamba atosheke tu na shahada mbili ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa huwa arrajih في المسألة والله أعلم ين وفيه استحباب الافتراش في التشهد الأول التشهد الأول نسنة وكاي مكاو افتراش كما حديث الفسامة يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى كون التشهد الأول نسنة وكيتي كيكاو افتراش لسما افتراش ni ukalie mguu wako wa kushoto alafu simamishe wa kulia hiyo huu ni mkao ni sunna kukaa kwenye tashahudi ya kwanza au baina sajdatain kama nilivyosema وفيه ايضا تحريم عقبة الشيطان وافتراش كافتراش السبع في الصلاة kuharamishwa vikao viwili kwenye swala hivi uqbatu shaitan na iftirash as-sab' hapa kufanana na hayawani na hapa kujifananisha na shetani yote mawili haya yamekatazwa kwenye swala نشاي لزي مانك وفيه أيضا النهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة ل ص ل ا ة تم كتازا كوجي فنانشا نحيواني من ادم وكصالي أ ج التشبه بالحيوان بيندي انا بصالي يناني وفيه أيضا أو ض ا أ و ستا وفيه أ تحليل الصلاة يكون بالتسليم من تكتوكا أنجي ج hawezi kutoka nje ya sala mpaka atoe salamu kama alivyosema Aisha wakana yakhtimu salata bitaslim kwa hivyo swala yamalizika kwa salamu sio kama anavyosema Hanafia Hanafia wao wanaona swala yamalizika tu ushakumaliza tashahud wewe inuka uende zako si lazima tautoe salamu وهذا مذهب ضعيف بلا شك وخطأ والصحيح ni alivyosema Aisha alikuwa akihitimisha swala kwa salamu tena mbili wala si moja as-sahih ni lazima utoe salamu mbili sio salamu moja وفيه ايضا katika fawaid za hadith hirsu as-sahaba ala naqli al-ilm hamu ya masahaba namna gani walivyokuwa kitunukulia ilmu haithu naqalu salata ar-rasul sallam namna walivyotunukulia sala ya mtume bitafsil hii yaonesha hamu walikuwa nayo ashabu rasulillah na kwamba wao wanamtambua tu mtume kama kiigizo ndio utakuta masahaba walikuwa hawaulizi Abu Bakar afanya nini wala Umar afanya nini kabisa wao suala yao kaifa kana rasul hii ndio suala ya masahaba lakini sisi leo ni kuuliza shekhe shekhe asemaje asemaje shekhe subhanallah fina alilm ilmu imekwenda wapi sasa maneno ya shekhe ndio hoja sallallahu alaihi wasallam ah shekhe amesema a'udhu bil hadha qawlu sufiyya hii ni njia ya matarika ya masufi ndio anatabia tabia shekha anasema twende kazi la la yajuz lazima katika masala yako ya dini muulize mwalimu wako mtumi amepokewa akifanya nini hii ndo swala taka sisi tuulize mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alikuwa akiswali vipi alikuwa akila vipi alikuwa akilala vipi alikuwa akitembea vipi hili ndo swala walikuwa kiuliza masahaba kwa sababu ahwali za mtumi zote ni ilmu kinyume na hali zetu sisi sisi wengine mara mtu aliyeyadhi beleza kupotoka tukatanakaso nasallallahu salama kwa hivyo ukishikamana na shekhi lako au ile shekhi lako akipinda akapotoka aliyeyadhi billah na wewe utapotoka kwa hivyo alilmu sio taklid alilmu qala Allah qala rasul na hivi sisi ndivyo tunavolea wanafunzi wetu muulize mwalimu wako mtume anafanya nini ha ah, hii ndio kwa sababu matendo na maneno ya mtume ndiyo hoja si mwana si mwanachuoni na mwanachuoni huenda akateleza akataja kauli kwa si haki na haki ni kauli nyingine na lazima tukubali haki hadha huo na ndio maana utakuta masahaba haya ndio walikuwa masuala yao na hivi ndio walikuwa kitu na kulidhalika hautakuta masahaba walikuwa wakinukuu Umar akiswali vipi Abu Bakar akiswali vipi na maana maanahum min kibar sahaba utakuta hadithi zote kana rasulullah sallallahu alayhi yastaftihu sala kana idha raka kana idha sajada kana idha qama zote waelezea hali za mtume tu hawaelezei hali ya Abu Bakar kwa kirukuu vipi wala Umar wala yote na hawa ndio bora kutuliko sisi lakini leo inqalaba al-amr leo mikwa qala sheikh ishi qala sheikh atakalo kusema sheikh ndio hapo hapo ni tutaingia hapo hapo hata kama kwenda kwenye shimo na hii si elimu hii huitwa taklid na hii ni makosa kufunza watu hivi watu hufundishwa kushika hoja na kushika aqwal au ahwal za mtume alayhi salat wassalam mwisho katika faida wujubu al-iqtida wujubu al-iqtida بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجب kumuigiza mtume sallallahu alaihi wasallam kusali ni lazima mtu amuigize mtume alayhi salatu wasalam ndani ya sala tumalize na hii hadithi inayofuata ni fupi tu haina maelezo kuliko kuiacha kikao kingine masala ya aljumaa hadithi ya 17 inayofuatia tuchukue na hiyo ni sahali haina maelezo marefu an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an Abdullah ibn Umar wa Abi Huraira radhiyallahu anhum أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Abdullah bin Umar na Abu Huraira wamempokea mtume wamemsikia mtume alayhi wasallam akisema ala aawadi mimbarihi kwenye mbao ya mimbari yake yani juu ya mimbar juu ya mimbar akisema nini la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumuat watakoma watakoma watu ambao kwamba wamezoea kuhepa sala ya juma bila ya dharura yoyote wanahepa swala ya juma na kama hawakomi au la yahtimanna Allahu ala qulubi kama hawatokoma na tabia hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atatia giza na upotevu kwenye nyoyo zao thumma la yakunanna min alghafilin kisha zitakuwa nyoyo zao katika ghafla yani hawatomkumbuka Allah tena hawatu watatokomea wapote huko huko sallallahu alaihi wasallam hii hadithi ni khas kwa wanaume lakini hii hadithi ni khas kwa wanaume kwa sababu wanawake si wajibu kwao salat aljumaa wanawake si wajibu kwao salat aljumaa lakini wakija wakiswali na wanaume juma yao sahihi wataswali tu mbili wataswali dhuhur kama watakuja msikitini na wanaume la wataswali nyumbani watasali dhuhran raka 4 akija msikitini ataswali rak'ataini kama wanaume hadha kwa sababu yeye si wajib kwake salat aljuma salatu aljuma ni wajib kwa wanaume la yantahiyanna hi lam yaitwa lam muwatti'a lilqasam yani wallahi mtume hapa wallahi la yantahiyan na apa kwa Mwenyezi Mungu watakoma watakoma wale ambao kwamba wanahepa juma watakoma na hiyo tabia kama hawatokoma tabia gani عن ودعهم الجمعات الودع الودع هو الترك من غير عذر الودع هو الترك من غير عذر الودع نمتك وتجوما بسين عذر ووت هان عذر ووت وفيفت أهجسكي أو نمتك بينها هوني مهم كما يكو صالي كما تلفزنكم زمسألة تاريك الصلاة au la yakhtimanna Allah ay yatba'u Allah ala qulubihim wa yamna'u min alhidayah Allah atatia giza kwenye moyo wake na amnyime hidayah na mtu akinyimwa hidayah huyo ndo ashaangamia kwisha wal billah yuenda kwenye shimo la hawia finari jahannam wal billah kwa hivyo mwanadamu yataka aogope sana asbab za dhalala sababu za kumpotosha atakaziogope sana na ni katika sababu za kumpotosha mtu ni mwanamume aache salatul juma pasina sababu ya kueleweka basi tu aache leo nasikia mafua ah sijui nasikia kiungo kiuno sijui hivi umuru yani hata si, subhanallah sababu tu ndogo mtu akwambia ah mimi ah, bwana ah zahma sijui kuna zahma msikitini yani hizi ni sababu za kuacha juma nasallallahu salama wal afia kwa hivyo wajue wale wanaoacha juma haya makemeo yatoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wawe ana hadhari ووين حذاري نمسألة هاي فيه فوائد فتك فوائد الحديث أولا الحديث يدل على أن اتخاذ المنبر من السنة الحديث يدل على أن اتخاذ المنبر من السنة كويك منباري مسكتيني نكتك السنة زبنا متومي عليه الصلاة والسلام وسبب الحديث يسمى على أعواد منبره kwa hivyo yaonesha wazi kwamba kuweka mimbar ni sunna ili kuhutubi ya khatibu yomul jumaa na mtume alayhi salatu wasalam alikuwa zamani hatumii mimbar alikisimama kwenye kigogo cha mtende kisha baadaye mwanamke wa kiansara akamwambia mimi na mtoto wangu Sarumala hodari waonaje nimwambie kutengezee mimbar ana sasa msikiti umekuwa mkubwa na watu wengine hawamuoni mtume ndio maana mtume akasema basi sawa huyu mtoto huyo msahaba radhiallahu anhu alikuwa mdogo akatengeneza mimbar ndo akaileta msikitini Mtume alayhi salatu والسلام akaanza kuhutubia na Ijumaa ya mwanzo alipokihama kile kigogo kusimama juu yake akaenda kupanda mimbar kililia kikatoa sauti mpaka msikiti atoke kisikia subhanallah mpaka Anas akisema katika miujiza ya mtume kigogo cha mtenda alikuwa mtume akiweka miguu yake akipanda juu akisimama akihutubu mtume alipokihama akaenda kwenye mimbar kililia kikatoa machozi mpaka katoa maji na sauti mpaka asema Anas hatta inna fil masjid hanina hanin yani kitoa kitunu na sauti ya kulia Mtume sasa alipoona ile hali akashuka mimbar akaenda akakikumbatia akakipiga makamama alafu kikatulia alafu akawaambia masahaba law lam a'taniqhu lahanna wabaka ila qiyamisaa kama sikukinyamazisha nikakipiga makambamba hichi kigogo nikakinyamazisha lao sikufanya hivi kingeendelea kulia kikawa ni aya anayekuja Madina ukiona mpaka kiyama kisimama hakingenyamaza wa hadha min mu'jizatihi alayhi salatu wasalam hii katika miujiza yake ni kwamba mpaka vitu ambavyo havina ruhu vina hisia na mtume alayhi salam na za tamani mtume asimame juu yake na azungumze haki hichi kigogo kimelia kwa kukosa ile dhikr alikisoma mtume juu yake maana akihutubia Ijumaa akizungumza ilmu sasa ikiwa kigogo cha mtende kikikosa ilmu hulia aya mimi na wewe mtu aweza kukaa masiku yapita hana elimu hajui ilmu hajui kuhudhuria ilmu wala kusikiza ilmu huyu na alafu hali hapo mimi wenyewe mutakisia huu moyo wake unakuwa moyo aina gani yani hasikizi ilmu wala hafuatilii mambo ya ilmu wala hahudhuri ilmu na alafu murtaha na raha mwenye huu ni mtu mgonjwa atakatafuta matibabu lakini kama ana moyo sawa sawa angekuwa kama kigogo kigogo hicho hakina moyo <laughs> ni kigogo hakina uhai lakini chalilia kukosa dhikrullah ambao mtume akisimama juu yake akizungumzia ilmu kwa hivyo ina maana ilmu ina athari kubwa mpaka kwenye vitu ambavyo havina ruhu hadha hadha hadhi alfaida fi alhadith hivi ndivyo wanavyosema ahlul ilm ikiwa kigogo kimelia kwa kukosa dhikr fa kaifa nahnu atakatulie kiasi gani kwa kufa mwanachuoni au kukosa kuhudhuria tena ilmu bila shaka hii ni msiba na ni huzn kwetu vile vile min alfawaid katika faida za hadith وفيه فضيلة صلاة الجمعة يونيشا فضلا نوبورا صلاة الجمعة kivipi لأن الله توعد على ترك kwa sababu Allah amemkemea mwenye kuiwacha kukemea kwa makemeo haya ni dalili ya kuonesha umuhimu basi wa sala hii umuhimu wa sala hii naam thalithan katika fawaid wa fihi anna al-maqsuda anna al-maqsuda min tarki al-jum'a ثلاث jum'a hapa hakusema ni aliyeacha ijumaa ngapi amsema an wad'ihimul jumuat akaileta kwa jamaa atakayekuata majuma kwa hivyo hadithi hii mtume hakubainisha ni atakayekuata ijumaa ngapi sasa katika faida imekuja kwamba maksudi ni ijumaa tatu kwenye hadithi nyingine ndio imebainisha mwanamume akiwata ijumaa tatu kwa mfululizo bighairi udhur kutasina udhur huyo ndo ataingia kwenye makemeo bidalil riwaya fi sunan imekuja riwaya nyingine inda abi daud wa nasai wa tirmidhi أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع mwenye kuwata ijumaa tatu tahaunan kwa kupuza au kwa uvivu taba Allahu ala qalbi Allah ataingiza giza kwenye moyo wake na upotevu atatia kwenye moyo wake kwa hivyo itakuwa hadithi hii imefasiriwa na hadithi hiyo nyingine kwamba aljumuat hii ni jamaa itakuwa maana hii jamaa nini ni thalatha kwa hivyo yoyote katika mwanamume atakaye kudhibu Ijumaa tatu na hana udhuru wowote hana udhuru wowote akakosa Ijumaa ya kwanza akakaa baada ya muda akakosa Ijumaa ya pili akakaa baada ya muda akakosa Ijumaa ya tatu huyu taba Allahu ala qalbi na ni sasa baadhi ulama sema ni sasa zifuatane kwa kufuatana au hata kama si kwa kufuatana maana hadithi haikuweka sharti kwamba lazima zifuatane kwa hivyo wote wawili waingie kwenye makemeo wote wawili min alfawaid katika fawaid أن من ترك الجمعة بعذر لا يدخل في الوعيد atakaye kuiwata ijumaa tatu kwa udhuru yeye alikuwa ni kwa udhuru jumaa ya kwanza imempita ijumaa ya pili ilipompita pia alikuwa ni maadhuru Ijumaa ya tatu ilipompita pia ilikuwa ni maadhur kisheria basi huyu hakusudiwi kwenye haya makemeo haya makemeo yamemlenga anayewata bila ya udhuru kwa hivyo alladhi taraka aljumaa biudhur huyu hangi kwa sababu maadhur na faida ya mwisho hii hadithi wa fihi الوعيد بإدخال الغفلة في قلب تارك الجمعة لغير عذر كنا كعذبي ومتك غفلة al-ghafla adhab jamaa usifikiri au au la takunana thumma la takunana min alghafilin Allah ataingiza ghafla kwenye moyo wa mtu ukafikiri ghafla ni adhabu ndogo la ghafla ni adhabu kubwa sana yani mtu akiishi duniani na moyo wake ameghafilika na Allah haya ndio mateso wallahi haya ndio mateso hakiki hata yeye ukamwona na maisha mazuri kiasi gani wallahi huwa muadhab bil ghafla ghafla kitu kibaya sana bali ule moyo umekuwa kama gofu moyo ushakufa فالإنسان يسأل الله الحياة القلبية mtu muombe Allah uhai wa moyo maana ghaflatul qalb ndio aslu kulli shar kila shari itakuja kuchepuzia hapo ikiwa moyo una ghafla imani itapungua imani ikipungua wara itatoka wara ikitoka utakuwa mwanadamu hachegui la kufanya paraga maasi haya paraga haya alafu utakuwa na huzn kwa sababu ile ile, ile moyo ukikosa dhikr utakosa itmiinan eh ala bi dhikrillah tatma'innul qulub sasa yeye hana dhikrullah moyo wake una ghafla kwa hivyo ina maana ataishi na huzuni duniani alafu atakuwa hana kinga na shaitani na majini saa zote jini aweza kumsomba kenda naye akamuingia akampereketa wa ghairi dhalika min alumur kwa nini kwa sababu moyo wake una ghafla kwa hivyo ghaflatul qalb ndio asl albala wa asl shar na hii balaa unayoiona saa hizi inayotukumba sisi waislamu wallahi lau tutatibu hii ghafla ya moyo tukarudi nyuma tukazunduka basi utaona maisha yetu yatarudi kuwa maisha ya kisawasawa na maisha mazuri ana aktafi bihadha takoma hapa leo insha allahu taala hizi hadithi tatu naam